Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir kardeşimiz, bayan kardeşimiz soruyor. Diyor ki e, ben e, kapalıyım. E, bazen ebdes almak zorunda kalıyorum ama orada da başımı açamıyorum. Müsait değil yer. Üzümü yakıyorken üzümün e, mesela allım, e, yani bazı yerlerine üzüme su vuruyorum ama bazı yerlerim örtünün altındadır. Elim ıslak edip oraya sürüyorum böyle. Bu olur mu? Evet soru güzel, güncel. E, her e, bayan kardeşimizin başına gelen bir şeydir. E, bunu erkeklere de kıyas yapabiliriz. E, olur e, her insanın başına gelebilir. E, e, vacip olan vacip olan yüz değil sadece bütün azalar yakanması lazım suyla. Vacip olan budur. Namazda. Ne diyor Allah Subhanehu Teala Maide surası 6. ayette? Ya eyyühellezine amenu. İza kumtum ila salati fagsilu vucuhakum ve eydiyekum ila'l marafiq. Vesaire cidrayet. Fagsilu. Gasil burada alimler diyorlar isaletul ma'i alel uzu. Yani isaletil ma suyun akması lazım o uzudan. O e, ebdes mekanından, azasından su cereyan etmesi lazım. Mücerred mesih yani sadece böyle lems, elin ıslık silmek olmaz diyor. La yedzi. Olmaz. Onun için bu bayan arkadaşımız e, ee, deriz ona biz. Sadece elini ıslatıp e, alını silmek olmaz. Su böyle değecek, akacak oradan. Onun için İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi eşşafi'i Şafii mezhebinde İmam Nevevi müçtehittir. Diyor ki e, bütün e, alimler ittifak ettiler. Main cereyanı yani ma suyun akması şarttır. Suyun akması şarttır. Müslim'i şerh ederken İmam Nevevi bu hadislerde aynen dedi: de, Müslümanların icmaiyle su akılacak. Yani su akmasa ister başından ister şeyden olmaz. Su akacak yüzünden, elinden, ayakından. Ama baştan kulak mes olur. O ayrı şeydir. Evet bu da e, bunun da cevabı bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.